Debat mailatik, Magnus Goi mailarat upatu ondotik, helburu dute buruzagiek maila hortan egon kortzia, hein hortaratzeko egituratze profesionala utatu dute, president goa eta zuzenaritza horoko jaberesiz. Etzen horrekin ados Germain Gouranton, kopresidentea eta bere kargoa utzi du, Grégoire Delage presidenteak argitasunak eman dauzkigu. Euh, nous on pensait qu'il fallait dissocier, lui pensait peut-être que non, mais ceci étant, euh, c'est aussi, euh, il faut reconnaître que ça faisait 12 ans qu'il était là. Gure ustez, bere sibar genituen, haren iduriko ez. Onartu behar da, bazela amabi urte horzela, lan hainitz egin du, nekagarria da, normal da, akidura senditzea, luze da, buruzagi zaitea, eta ez beti egingarri, erabaki hori ulergarria da. Très drôle, donc on peut comprendre qu'à un moment, on puisse avoir envie de, de faire autre chose. Aintzin kondutipiena ukanen du ormadik, bat kakots hiru milioi eurokoa, Juan eta Grenoble talde goitiorenek hiru milioikoa dutenean, baina horrek ez ditu angeluarrak beldu garazten, Grégoire Delage. On sera le petit poussé, et dans d'autres sports, on l'a prouvé aussi. Txikienak izanen gira, baina beste kiroletan jogatu da diruarekin etzela dena lortzen. Eh, Egun bian adibidez, askida monomarzanen ibilbidea begiratzea. On voa que l'argent ne fait pas tout, c'est les valeurs, c'est... C'est l'organisation. Abnegazioa da, bertutea, kantolakuntza, amaturak gure gibeletik dabiltza, gure helburua baita lekuko gazteak sartzea naiz eta kanpoko jokalari batzu euh, izan. Baina guk, bertako jokalariak nahi dituguan angelun, elkargoa eta Euskal Herriko kolorean defenditzeko. Zavie Darami, kapitain hoiak joko ere moa utziko du, kirol zuzendari zeiteko demora erdiz, eta Olivier Dimek talde profesionala trebatuko du, Ama bi talde hariko dira Magnus Ligan aurten, talde guzien kontra bi aldizetxian eta biga kanpoan lehiatuko dira, hotx bergoita lau partida.